cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar ta mutu yau tatsuniya ce a kan zomo da damu zomo da damo suka yi abota kowa yana zuwa gidan abokinsa yayi ne kuma su yi hira ran nan zomo ya je gidan damo ya tarar yana cin doya suka ci tare suka ƙoshi bayan 'yan kwanaki sai zomo ya shirya tasa doyar ya sa matarsa ta shirya manya-manyan ya kira damo cin doya damo ya zo ya ga irin doyar zomo manya ba ƙanana ga kuma gari da suka ga cin doyar sai da mu ya tambayi zomo yadda ya yi sa ta zama manya-manya haka zomo ya ce idan lokacin shuka ya yi ya zo zai gaya masa yadda zai yi a kwana tashi lokacin shukar ta yi sai zomo ya gaya wa damo ya kawo irin doyar da zai shuka gidansa duka kada ya bar ko ɗaya kuma ya tabbatar an dafa doyar duka kuma ya ɗauki babbar daga ciki ya ci kada ya ba kowa sai ya je ya shuka damo ya yi yadda zomo ya shawarce shi da kaka ta yi kowa yana kawo doya gida amma damo in ya je ya haƙa sai ya kasa ya rasa yadda zai yi da ƙyar ya nemo musu abincin da zai kai su shekara shi da matarsa damo ya rantse sai ya sha fansar abin da zomo ya yi masa sai ya shirya da uwarsa cewa zai haƙa kabari ya sa uwar a ciki kamar ta mutu kuma za a binne ta a bar 'yar ƙofa inda za ta rinka miƙawa ɗanta damu kayan daɗi irin na lahira aka shirya kaf bayan kamar sati biyu sai da mo ya je ya gaya wa zomo yau gyatumarsa za ta kawo masa kayan daɗi daga lahira saboda haka yana gayyatar sa domin aiko mai tare da shi suka zo wajen kabarin wardamo sai ya ce iya ina so ki aiko mini da babbar riga mai aska takwas da rawani ɗan kura da dara mai tuta da takalmi ɗan zariya don zama biki sai ga dukkan kayan da ya ambata sun fito zomo ya yi ta al'ajabi ya tambayi da mu yaya ake irin wannan abu sai da mu ya ce da shi ai daman duk wanda mahaifiyarsa take lahira za ta riga aiko masa duk irin abin da ya nema da zomo ya ji haka sai ya fara tunani shi ma me yake jira tun daga tasa uwar ta tsufa ba ta yin amfanin komai a nan duniya gara ta je ta dinga aiko masa da duk abin da yake so daga lahira tun a hanyar komawa gida ya sami kulkin da zai kashe mahaifiyarsa da zomo ya je gida ba ko sallama sai kawai ya sami mahaifiyarsa ya dinga kwaɗa mata kulki nan take ta faɗi ta mutu yasa aka yi jana iza bayan an yi bakwai sai ya aikawa da mu ya zo su je wurin gyatumarsa domin ya gaya abin da za ta aiko masa da shi daga lahira damo ya zo suka je wajen kabari zomo ya ce mama ina so ki aiko mini riga shuɗiya da fara masu aska shida-shida shiru ba wani abu da ya fito daga kabari sai damo ya dubi zomo ya ce in ba hauka ba wa ya taɓa ganin an mutu an dawo ya ce ka manta da abin da kasa na yi da doya ta to a cikinsu wa ya fi ƙwaruwa ƙurungus kan kusu yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan cin kasuwar sama da zanzaro da barin gunda suka ƙulla abota wata rana suka je cin kasuwan sararin sama da nufin su dawo da yamma da suka je suka dawo sai suka tarar gizo ya fito ya zauna ya kame akan kujera yana shan iska daman hanyar tabi ta ƙofar gidan gizo ne da gizo ya gansu sai ya tashi ya yi musu maraba suka amsa masa har suka ba shi tsarabar kasuwa Gizo da matarsa ƙoƙi suka ji daɗin tsarabar da suka ba su sai ƙoƙi ta shawarci gizo da ya bi su ko shi ma ya samu kayan daɗin gizo ya je da daddare ya roƙe su su taimake shi su je tare zanzaro ya ce ka gizo al'amarin kafa yana da wuya ka cika fallasa gizo ya tsaya ya rantse yana cewa a yi na bar halin da kuka sanni da shi a da da ƙyar dai suka amince suka ce gobe ya shirya za su tafi da shi da tsakar dare gizo ya je wurinsu ya nemi ya tashe su daga barci wai a asuba ta yi a cewarsa suka far masa da fada cewa yaya zai same su da tsakar dare haka to idan haka zai yi musu su ba za su je tare da shi ba domin ya fara halinsa na zumuɗi ya dai haƙura ya koma gida amma ya kasa barci ya laɓe a hanya har asuba ta yi sai suka ji ana kowa ana cewa wayo Allah na halaka suka fito suka same shi suka tambaye shi gizo me ya faru ne gizo sai ya ce yunwa za ta hallaka shi sai barangunda ta ce da shi shiga hanci na ka ci abinci da ya shiga sai ya tarar da wata babbar kasuwa a ciki ya ci abinci har ya ƙoshi can bayan wani ɗan lokacin sai barangunda ta ce da gizo fita mana ai yanzu na san ka ƙoshi sai gizo ya ce tukuna ashe har gizo ya ɗauki ƙosai yana talla can dai barangunda ta harzuka ta yi atishawa sai gizo ya faɗo tare da faifan tallan ƙosan sai gunda ta ce masa ya koma cikin hancin ya mayar da ƙosan nan da nan gizo ya shiga ya mayar suka ci gaba da tafiya can kuma sai suka ji ihu da aka tambayi gizo sai ya ce kishin ruwa ce ke damunsa zanzaro ya ce ya shiga mararsa ya sha ruwa ya shiga ya sha da ya ji sanyin wurin sai ya ƙi fitowa ya ce zai yi wanka tukuna zanzaro kuwa bai ɓata lokaci ba sai kawai ya matsa mararsa gizo ya faɗo tim haka dai suka yi ta tafiya da suka isa bakin kasuwar sama sai suka sami wani wuri suka ajiye kayansu suka shiga kasuwa da gizo ya ga sun ɓace masa cikin kasuwa sai ya tashi ya shiga kasuwa yana tare yara yana gaya musu su zo zai koya musu irin wasan wasannin garinsu yara suka taru ya ce musu zai yi waƙa su kuma su amsa ya ƙara da cewa ‘yan kunjina ce marmaran zanzaro na sha ruwa sai ku ce hancin farangun da kasuwa sai ya fara waƙa yana cewa marmaran zanzaro na sha ruwa hancin barangunda da kasuwa suka shiga tsakiyar kasuwa gizo yana tarawa yana tsalle zanzaro da barangunda suka samu labari sai suka zo suka saurari duk abin da gizo yake faɗi suka yi baƙin ciki suka rasa yadda za su yi suka ma iya kasa isa gurinsa shi kuwa da ya gaji sai ya zo ya kwanta barci ya kwashe shi da zanzaro da barangunda suka zo suka ga yana barci sai suka ce madalla abin nema ya samu suka ciccire fuka-fukan da suka ba shi aro suka sako daga sama suka baro shi a can da gizo ya farka ya ga ba fuffuke sai ya fita e, ta ya wuce ya wuce ko zai gansu amma bai gansu ba ya rasa yadda zai yi ya koma gidansa sai ya fashe da kuka da yaran gari suka ganshi sai suka tambaye shi abin da ke faruwa ya yi musu bayani sai suka ce za su taimake shi suka sami doguwar igiya da ganga da abin kiɗa suka ɗaura wa gangar igiyar suka ce da shi ya hau saman gangar ya hau suka ba shi abin kiɗa suka ce idan ya isa ƙasa sai ya kaɗa gangar don idan sun ji muryarsa sun san ya isa sai suka sake shi suka fara zura shi da ya so rabi sai ya tambaye su irin muryar da gangar take da ita wanda za su ji ta daga sama sai ya ce bari ma ya ji muryar sai ya kada gangar da abin kiɗa da yaran nan suka ji muryar sai suka saki igiyar gizo ya suntumo ya faɗi ya yi rugu-rugu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 ni aminu Jibiru gwadabe ke manufatan alkhairi gata gata